الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دراجة مويا براتشو Uvaženi i cijenjene sestre, nadam se da se čujemo, jel da? Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala i neke salavat i selam na njegova poslanika sallallahu alihi wa sallam, njegovu porucu ashaabe i neke salavat i selam na sve vas, draga moja braćo, plemenite i cijenjene sestre, govor Allahu te barke od tala je nešto što zaista oplemenjuje dušu, ojačava iman, a zatim a, približava roba Allahu, Allahu te bareke od ta'ala. Mi ćemo se družiti jedno izvjesno vrijeme sa svojstvima milostivog Allaha subhanahu wa ta'ala, a blago onome koji ih upozna, to jest upoznanjem njegovih uzvišenih imena i savršenih svojstava jeste upoznavanje sa svojim gospodarom Tebareke Ovotela. Večeras nastavljamo sa našim ciklusom predavanja i govorit ćemo tako, o kategoriji svojstava koje je sigurno šire od kategorije imena. Ovo ćemo inšala u tala pojasniti, je tako? To je zato što svako ime, ime sadrži svojstvo a, i što su neka svojstva vezana za Allahove, Tebareke, Otala, radnje, a te radnje su neograničene, kao što su neograničene i Allahove tebareke o ta'ala riječi. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, slušajte braćo i sestri u prijevodu značenja, subhanala, e, e, da su sva stabla na zemlji pisarke, a da se umore kad presahne, ulije još sedam takvih mora, ne bi se ispisale Allahove riječi. Ne bi se ispisale Allahove riječi. Allah je zaista inna Allahe azizun hakim Allah je u istinu silan i mudar Allah akbar pogledajte uzvišeni Tebareke od Teala ukazuje da kada bi sva stabla na dunjaluku sve što vidimo od drveća bile olovke a more bila tinta tako, ili još više od toga ili e, ne samo jedno nego da se još u, u, e, u to more ulije još sedam drugih mora Subhanallah, sve bi to presanulo, presušilo, olovke bi nestale i ne bi bile u stanju ispisati riječi uzvišenog Allaha Tebareke Oteala i njegov uzvišeni govor, veličanstveni govor. Subhanallah, shodno tome, koliko god čovjek pokušao pojmiti Allahove uzvišene osobine, to nije u stanju rad, jer je nemoguće Allaha obuvatiti znanjem. Naš razum je skučen i ograničen, braćo i sestre, tako da a, to nije u stanju obuvati. Ponavljam još jednom, uzvišeni kaže, i ovo je odgovor mnogim a, sektor a, od onih koji su iskribljavali Allahova uzvišena imena i svojstva, koji su se do, do, drznuli, da tako kažemo, tako daleko da smatraju da su oni u nevajni sa Allahom džel, da nas Allah toga sačuva. Ovo uzvišeni kaže da su sva stavna pisake i da se u jedno more, kad bi bilo tinta, još sedam tako ulije, ne bi ispisala Allahove riječi, subhanallah. Allah tabar kratala zna šta su radili, šta ih čeka, a oni znanjem ne mogu njega obuhvatiti. Jalemu ma bene idihim, vema kholfuhum, vela ihrijatune bihi ajma. On zna, šta su radili jalemu ma bejne i dihim on zna šta su radili vamena halfehim i, i šta ih čeka vala juhijetuna bihi jelma a oni znanjem ne mogu njega obuhvatiti svojstva koja naš razum ne može pojmiti su Allahov dolazak kažnavanje, držanje odmazda i druga svojstva koja se ne mogu prebrojati kao što uzvišeni kaže وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا i kada dođe gospodar tvoj a meleki budu safan safa sve red do reda <clears throat> čekaju li oni da im Allah dođe u tminama oblaka ili mele, i meleki i da bude sve u kraj a Allahu se <clears throat> wa ila Allahi turđa al umur Allahu se sve vraća što znači da će Allah te bareke o ta'ala na sudnjem danu, kada dođe do razdvajanja prvi i posljednji, svako biti nagrađen prema svojim dijelima, dobrim za dobro, a lošim za zlo. U ovom ajetu se potvrđuje da Allahu pripada svojstvo dolaska, braćo i sestre. U vezi s ovim, Ibn Đarir navodi drugi hadis o suru, tako, rogu, od Ebu Hureyre, koji prenosi od Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam. A to je poznati hadis koji prenosi više prenosilaca i u kojem se navodi. Kada se ljudi nađu teškoćama na sudnjemu danu, oni će moliti svoga gospodara za šefat, za uzmanje vjerovjesnika, počevši od Adema, ali i selam pa dalje. Svaki od njih će to odbiti osim Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kada njemu dođu, on ali i selatu wa sallam će reći, to je moje, to je moje. Zatim će otići da Allah učini seždu pod aršom, i zauzmije se kod Allaha da donese presudu svojim robovima, Allah će primiti njegovu molbu i poslati sjenku oblaka na ovo svjetsko nebo koje se već raspuklo. Zatim će sići meleki koji su bili na njemu, a onda će sići meleki sa drugom, trećeg, sve do sedmog neba, sići će nosioci Arša. Zatim kaže, uzvišeni i silni Allah sići će u sjenama oblaka, te meleki od će se te spiha, oriti i koji će govoriti. Slava onome kome pripada vlast i ovoga i drugog svijeta. Slava onome kome pripada uzvišenost i svaka sila. Slava živom koji umrijeti neće. Halalite mi, braćo i sestre, ja moram eh, prekrenuti ders pod hitno. Halalite mi, imam hitan poziv. Nemojte mi zamjerova, zaista moram se pod hitno javati.